بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ليوك ونتري إن من شهر الله المحرم mwaka wa 1444 katika darsa ya كتاب أحاديث الأخلاق لفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تندلنا موضوع صنائع المعروف tulifikia kauli al-musannif حفظه الله تعالى قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على ناس جلوس حديث أبي هريرة رضي الله عنه Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama katika kundi la watu wamekaa faqala ala ukhbirukum bi khairikum min sharrikum akawaambia mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwauliza je siwapeni habari wale walio bora kati yenu nyinyi kutokamana na wale watu shari kati yenu nyinyi qala fasakatu wale watu walioku pale wakanyamaza ni swali la tisha je akitutaja hawa ndio watu washari katika nyinyi pengine kudhania kuwa watatajwa kwa majina sahaba wakanyamaza فقال ذلك ثلاث مرات متوم صلى الله عليه وسلم ili suala akalikariri mara tatu فقال رجل بلى يا رسول الله أخبرنا بخيرنا من شرنا mmoja katika wale waliokaa kumwambia ndivyo ya rasulullah hebu tupe habari tujuze kutokana na wale kati yetu sisi ndio waheri na washari قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumza maneno haya wabora kati yenu nyinyi ni wale wanaotarajiwa kheri yao na watu wana amani kutokamana na shari yao bimaana ukikaa naye wewe wapata kheri tu wala huna wasiwasi wa kupata shari nafsi yako ina amani kabisa ukikaa naye na hawa ni aina ya watu wa kheri washarrukum man la yurja khairuhu wala yu'manu sharruhu na waovu kati yenu nyinyi man la yurja khairu ni wale ambao hawatarajiwi kheri yao bimaana haupati kheri kutoka kwao bali kinyume chake na huna amani kutokamana na shari yao kuna baadhi ya watu akitokea watu huanza na kumtaja Allah na kujilinda na Allah bismillah a'udhu billah fulani ashatokea hatujui leo ankuja na lipi sababu kila siku ana mambo mapya mapya haja nayo kwa watu hawana amani akiwepo huyu basi hakuna amani kuna shari fulani pale watu waitarajia na hakuna kheri inayotarajiwa kutoka kwake huyu ni mtu muovu kabisa usiwe na sifa hii أي ثم سلم كما وانبيا أتريدون أن أخبركم بما يميز بين الفريقين كتغاني متكني وبني خبر كتغاني كنا تفوتيش بين ما كندها مويني يا والي وتو خيرنا وشاري قالوا بلى قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره أي من يؤمل الناس الخير من جهته ويأمنون الشر من جهته wabora kati yenu nyinyi ni wale watu ambao watarajia kheri kupitia kwao na wameaminisha na kukaa na amani kutokamana na shari kupitia kwao kimuona ona huu ni mtu wa kheri pale utapata kheri tu alhamdulillah na kuna wengine ukiwaangalia pale shari wako katika watu hata mtu aki tukiwa na jambo ukaambiwa bwana nenda kazungumze na ule fulani pengine labda wewe za kusikiliza ukamshauri mtu aonaje niende nikazungumze naye yule bwana katika ah, ah usijaribu tafani ah utatukanwa pale utatoka maneno machafu pale hatarajiwi khairi bali watu hawana amani kutoka maana shari yake sharrukum man la yurja khairuhu wala yu'manu sharruhu أي وشركم من لا يؤمل الناس حصول الخير لهم من جهته ولا يأمنون من شره mtu muovu kabisa yule ambaye watu hawatarajii kheri kutoka kwake bali hawana amani kutoka na shari yake na kila mmoja ajijua nafsi yake jiangalie bali insanu ala nafsihi basira je uko katika kundi gani katika hawa ni yule ambaye kila unapokaa na wenzako wewe ni kununa na kubughdha na maneno na kutaja watu vibaya na ni katika hawa ama wewe ni katika wale ambao watu wakikuona wafurahia kuwa karibu na wewe kwa sababu ya ile kheri inayotoka na wewe قال وانما يرجى خير من عرف من عرف بفعل الخير واشتهر به hutarajiwa kheri kwa yule anayejulikana katika kufanya kheri akawa ni mashuhuri baina ya watu kuwa huyu ni mtu wa kheri waman ghalaba khairuhu aminat alqulubu min sharrihi na yule ambaye kheri yake imeghilibu ana kheri nyingi basi nyoyo za watu zitakuwa na amani kutokana na shari yake ومتى قوي الإيمان في قلب عبد رجي خيره وأمن شره na imani inapokuwa na nguvu katika moyo wa mja basi mja kama yule hutarajiwa kheri yake na watu huwa na amani na shari yake ومتى ضعف قل خيره وغلب شره na wakati wowote ile imani itakuwa ni dhaifu basi ile kheri upungua kwa mja kama yule ikawa shari ndiyo yenye kughilibu na kushinda katika tabia na hali za mja kama huyo yote haya yarejea katika ule moyo wake yule mwanadamu وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علامتين الأولى لخير الناس والثانية لشره Mtume صلى الله hapa ametaja alama mbili alama ya kwanza ni ya watu wa khairi na alama ya pili ni ya watu wa shari فقوله خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره هذه علامة الخيرية هذه علامة الخيرية في الإنسان هذه علامة الخيرية في الإنسان إني ألام يا خيركم كمجا وهو أنا خير watu watarajia kheri kwake yeye an yuammila julasauhu wa ashabuhu wa ويرجونه من جهته وأيضا يأمنون الشر من جهته نكوا wale wanaokana yeye rafiki zake majirani zake watarajia kheri kutoka kwake katika upande wa bwana huyu na kadhalika wamekaa na amani kutokamana na shari kwa huyo hawezi kutupata na shari mtu wa kheri mtu mzuri mpaka amekuwa mashuhuri baina ya watu kuwa fulani mtu wa khairi وقد صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم katika hadithi iliyothubut kutoka mtume sallam iliyopokelewa na Imam Tirmidhi mtume sallallahu almu'minu mu'min wa kikweli kweli man aminahu an-nasu ala dimaihim wa amwalihim ni yule ambaye watu wamekaa na amani wanaimani kuwa huyu hawezi kutuletea madhara katika damu zetu bimaana hawezi kumdhuru mtu kwa kumuua na kumdhulumu wala mali zetu mali zao pia zimekaa na amani bimaana hachukui cha mtu hadhulumu huyu ndiye muumini wa kikweli mu'min wa kikweli kweli ni yule ambaye watu wakikaa na yeye wajua damu zetu ziko salama watu wakikaa na yeye wajua kuwa mali zetu ziko na amani na hili jambo nyinyi mweza kuliona ni dogo lakini wallahi wengi katika watu wamefeli katika mambo kama haya wengine waweza kuwa mtu swali kimwangalia mashaallah yuwaswali swala tano mandhari yake ni mandhari ya mtu anayependa dini lakini ukaja ukaambiwa zile khiana anazozifanya utashika kichwa na hapa ndio wengine huja wakauliza kwani kweli hii mtu yuweza kuswali alafu zile swala zake zisimkataze yeye kufanya uovu naam kwani si kuna watu hutoka katika swala walaysa lahum min salati illa al-ushr kama alivyotaja mtume sallam kuna wengine watoka hakupata isipokuwa moja katika kumi na wengine hutoka pale hana chochote kichwa chake kilikuwa hakiko kwenye swala mwanzo mpaka mwisho ameondoka fikra ziko huko swala iko huko swala kama hiyo atarajia italeta athari gani katika nafsi ya mtu kama huyo ama aswali riaan wa sum'a aswali ili watu wamuone wamsifu kwa fulani waswali mashallah aswali lillah ukaja ukasikia balaa zake balaa watu hawana amani na mali zao kutokana na mtu kama huyu si muumini wa kweli hajakuwa muumini wa kisawa sawa ana upungufu mkubwa sana katika imani yake haimaanishi ni kafiri la muislamu lakini ana upungufu mkubwa sana katika imani yake si mtu wa kheri bali ni mtu wa shari المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم رواه الترمذي أي يأمنونه ولا يخافون منه شرا لما عهدوه عليه من صلاح بمعنى watu wako na amani naye hawaogopi shari yoyote sababu wamemzoea ni mtu mwema walima ra'u fihi min istiqamatin wa muhafadhatin wa bu'din 'an ash-sharri wal fasad wamemuona ni mtu amesimama katika msimamo wa sawa sawa adumu katika kuhifadhi amani na kuchunga ibada zake yuko mbali na shari na ufisadi faman kana bihadhi sifa fahuwa min khiyari nas yule ambaye sifa yake ni hii katika wabora miongoni mwa watu na haya tukizungumza tuwazungumzie watu wa mbali hata katika sisi kuna baadhi ya watu hata katika vijana hivi zungumona kijana watu wana rasha hawezi kukaa hivi wale wenzake pengine labda katika mashule au madrasa soma na wao akikaa tu kidogo mshamtandika ngoto yule shari mpaka akiingia tu darasani atajua eh dhalimi waje sasa wewe ndio unayekusudiwa hapa mtu wa shari kabisa muovu usione ati hii ya wazee hadithi ah, ah. kila mtu wajulikane kuna watu wakiingia sehemu na wenzao vijana wenzao sasa iwaangaliwa leo atakuja kumdhulumu nani akiingia tu basi shaangalia hivi atamfinya huyu atamfanya hiyo hivi yani ishari tu watu wana raha akiwa pale limolimo tu jitu jitu hivi limolimo kazi yake kuudhi watu basi we pia waingia hapa nasema haya kwa sababu kuna baadhi ya mambo waweza kuona wanafunzi wayafanya ni haya tunayozungumza hapa mfano si wengi wachache sasa ushindo tu eh, kumbe nikaelewa tukisoma hapa huwa watu wafikiria haya tunaoyasoma ya watu wengine si yetu <laughs> afikiria hao tunawazungumzia ni watu wa nje huko kuna wazee wazee fulani ah, hata nyinyi vijana mwaingia huko ukiwa wenzako hawawezi kukaa wakaaminisha wakapata amani kutokana na wewe basi ujue wewe ni katika watu wa shari wal billah usiwe katika hao watu wakikaa hawana amani hawana raha dala kuwa katika watu wa kheri ambao watu wakikaa na yeye amani kabisa watarajia kheri kutoka kwake hawatarajii shari yoyote وقوله وشركم من لا يرجى خيره لا يؤمن شره أي أن الناس لا يتوقعون من جهته خيرا huyu ni mtu wa shari sasa watu hawatarajii khairi yoyote kutoka kwake upande wake wala yantadhiruna min mithlihi naf'an wala hawangojei manufaa kutoka kwake mtu kama huyu li'annahu la yu'rafu bi'amali alkhairi kwa sababu hajulikani katika mambo ya khairi wala yu'rafu bibadhli alkhairi wa taqdimi wala hajulikani katika mtu wa kujitolea katika mambo ya khairi na kutanguliza khairi wa aidan fi alwaqti nafsihi yu'rafu bisharri wal adha wal udwan wakati ule ule ajulikana kwa shari na udhia na uadui ndiyo tabia yake ni mtu wa shari na udhia kuudhi watu imma bisabbi shatmi imma kwa kuwatusi watu toa maneno machafu dhidi ya watu au lghiba au kusengenya watu au namima au mbea achukua maneno huku akipeleka kule kwa ajili ya kuleta ufisadi baina ya alaka na mafungamano ya watu au sukhriya walistihza au ni mtu afanyia watu maskhara na istihza au ghairi dhalika au mengineo katika tabia aina mbalimbali mbovu فمن كان بهذه الصفة العياذ بالله فهو شر الناس يلم بيز ان ndio ذاك والعياذ بالله billah ni ووف watu waovu kabisa ولهذا حري بالمسلم أن يكون داعيا لإخوانه المسلمين بالخير محبا الخير لهم مبتعدا عن لعنهم وسبهم والوقيعة فيهم إذ ليس ذلك من شأن المسلم ولا من خلقه sababu hiyo yatakikana sana muislamu awe atawaombea ndugu zake waislamu kheri siri moja chukua ukiwa wewe waombea ndugu zako haswa wale wa karibu na wewe bila wao kujua ukikaa kando wawaombea dua kwa majina mfano waombea kheri haiwezekani mtu kama huyu kubeba katika moyo wake shari dhidi ya wale ndugu zake haiwezekani ikiwa yafikia hali mpaka akiwa peke yake awaombea na dua haiwezekani kuwa huyu atabeba shari dhidi yao kwa hii ni katika njia ya mtu kujisafisha ule moyo wake kutokamana na shari kuwaombea waislamu khairi tena muhibban alkhair lahum awapendea khairi kama vile anavyojipendelea nafsi yake khairi mubta'idan an la'nihim wa wasabbihim walwaqi'ati fi yuko mbali kabisa na kuwa kuwalaani waislamu wenzake na kuwatusi akawa atawafanyia matusi aina mbalimbali idh laysa dhalika min sha'ni almuslimi wala min khuluqihi jambo hili si katika tabia ya muislamu si katika tabia ya muislamu روى الحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا حين باس مسلم كاتشين بلا كاتشين كنا نين ها أو اه أتقسمام آه، ها أسمام سما اتاك أتكلا سام بارك الله فيك ساسا سكوكو إليه روى الحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا هيمباسي مسلم هو نموي وكلاني بانا kitu kidogo Allah kulani wewe kitu kidogo atukana kitu kidogo la'anaka Allah hii ni tabia ya mashia si tabia ya muislamu mashia ndo wakiamka asubuhi tu Umar la'natullahi alayhi Abu Bakar laana hii ni tabia yao hii si tabia ya Muislamu Muislamu yuko hivyo kabisa Muislamu akiamka sa rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim ama kitu kidogo wa laani kitu kidogo wapiza usi mu'min wala hawa ni kulaani hawawi ni wenye kuomba shafaa siku ya kiyama kama alivyosema Mtume sallam hawa laanun la yakununa shufaa يوم القيامه sababu shafaa ni daraja kubwa hawapewi daraja hiyo ya kuombea wenzao shafaa siku ya kiyama وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلم وكيكولي كويلي ni yule ambaye waislamu wenzake watasalimika kutokamana na ulimi wake na mkono wake bimaana ulimi wake hawatusi usengenyi fanyumbea na mengineyo kukutumia ulimi na mkono wake hawaibii hawapigi hawadhulumu huyu ambaye watu wameaminisha wana amani kutokamana na ulimi wake na mkono wake huyu ndiye muislamu wa kikweli والأحاديث في هذا المعنى كثيرة حديث زكو نينجي كتك ما نهات اليتاج وهذه أقل أحوال المسلم إن لم يكن داعيا لإخوانه المسلمين باذلا الخير لهم hii ndiyo hali ya chini kabisa kwa uchache muislamu awe katika hali kama hii ikiwa hawezi kuombea ndugu zake waislamu hawezi kuwafikishia khairi sa'yan fi hajatihim masalihim hawezi kwenda mbio kwa ajili ya maslahi ya ndugu zake waislamu na haja zao fala aqalla min an yakuna kafan an adiyatihim wa an isal ash sharri lahum basi chache kabisa alifanye asiwafikishie shari ndugu zake ajizuie tu ile shari yake abaki nao mwenyewe yatosha وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم yumsiku ani sharri fa innahu lahu sadaqa tulitangulia kusoma hii hadithi kule mtu kujizuia na shari ile shari yake akaizuia asimfikishie ndugu yake muislamu ile pia ni sadaqa yaandikwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni sadaqa kwani katika mambo ya kheri ambayo takikana muislamu awe nayo kama ilivyokuja mada ya mlango huu sanai'u almaruf نسأل الله سبحانه وتعالى أن